Evo već duži, duži niz emisija govorimo o Allahovom poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam kako bismo ga što je god moguće više upoznali, kako bismo spoznali Allahu subhanahu wa ta'ala milost prema nama, blagodat koju nam je podario slanjem svoga poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kako bismo upoznali se sa žrtvom vjerovjesnika poslanika Muhammeda alaihi salatu wa sallam, koliko se žrtvovao za mene i tebe, šta je sve propatio, kako se, na koji način obhodio sa raznovrsnim ljudima, kategorijama ljudi s kojima se svakodnevno susrećao, saburao, bio strpljiv na njihovom uznemiravanju, na iskušenjima koja su ga znala često svakodnevno zadesiti da bismo ja i ti sada uživali pravu vjeru, onakvu vjeru kakvu je Allah subhanahu wa ta'ala objavio njemu i on je nastojao da takvu vjeru i dostavi svojim ashabima. Zatim i oni su podnosili ogromne žrtve da bi takvu vjeru prenosili na sljedeće generacije i sve tako, sve tako do nas. Nažalost, danas brojni muslimani malo šta znaju, da ne kažem ništa, ne znaju o Allahovom poslaniku alihi salatu oslam, što je ogromna, ogromna, velika sramota. Nema razmjera, ne može se izmjeriti. Poslanik sallallahu alihi wa alihi wasallame toliko se žrtvovao za nas, na tako brojna iskušenja nailazio, saborao na njima, bio milostiv, bio blag, bio strpljiv, oslanjao se čvrsto na Allaha subhanahu wa ta'ala, od Allaha tražio da oprosti grešnicima oko njega, da uputi nevjernike, da se širi ova vjera, da bismo ja i ti danas bili neuki po pitanju njega, subhanallah. Malo šta znamo o Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam, a Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi wasalam, zbog nas je tučen, zbog nas je protjeran, zbog nas je uznemiravan, zbog nas je na kraju i otrovan, ubijen, a mi se danas stidimo da se odlikujemo njegovim ponašanjem. Mi se danas stidimo da izgledamo kao što je on izgledao. Mi danas pametujemo, filozofiramo u Allahu i subhanahu wa ta'ala vjeri. Pa mi od sebe propisujemo vjeru i govorimo šta je nešto od vjere, a šta nije. Do čim hadijske zbirke poput Buharije, Muslima, Ebu Dawuda, Tirmizije i ostali zbirki koje su kod nas prevedene i nalazimo i izgled Allahovog poslanika alihi salatu slam i njegova dijela, njegove postupke, njegove radnje zabilježene sve. Mi filozofiramo, pametujemo, ne želimo da slijedimo. Slijedimo druge, slijedimo nevjerničke običaje i maltene brojni muslimani se njima ponose, do čim stide se da izgledaju kao što je izgledao Allahov poslanik alihi salatu sam naprotiv, ukoliko vidimo, ukoliko vide muslimani druge mladiće, naročito muslimane, da nastoje da između ostalog i izgledaju kao Allahov poslanik alihi salatu sam prigovaraju, nazivaju pogrdnim imenima, ukazuju drugim ljudima na njih, otjeravaju iz njihove blizine druge ljude. Subhanallah. Poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame žrtvovao se toliko za nas, a mi ili ne znamo maltene ništa o njemu ili na, nažalost drugi muslimani, pojedini muslimani se nesvjesno, reći ćemo nesvjesno i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da je tako, nesvjesno bore protiv sunneta života i praksi Allahovog poslanika alaihi salatu wa salam. Subhanallah. A Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallame sutra na sudnjem dan opet neće zaboraviti mene i tebe. Neće nas zaboraviti. Mi danas zaboravljamo njega, ne znamo ništa o njemu. Mi danas ostavljamo njegove sunnete, ostavljamo njegovu praksu, pametujemo, filozofiramo, govoreći da takav život nije pogodan u ovom današnjem vremenu, a nevjernici primaju islam iščitavajući njegov životopis nevjernici primaju islam i bivaju bolji muslimani od svih nas. I od mene i od tebe. Kada se prihvate islama, znaju zbog čega su prihvatili islam. Kada spoznaju veličinu Allahovog poslanika, alaihi salatu ve wasalam, i ono s čime on došao, da je to riječ od Allaha subhanahu wa ta'ala, i toga se ljubomorno drže, bivaju bolji muslimani od mene i od tebe. Pa je li to sramota? Pitaš li se ikada za svoje stanje u dinu, u vjeri? Pitaš li se ikada za svoj odnos prema Allahu, za svoj odnos prema Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam? Ima li on kakva prava kod nas? Jesmo li mi dužni šta prema Allahovom poslaniku, alaihi salatu wasalam? Zar se stidiš to što ne znaš kada je rođen? Gdje je rođen? Kada je učinio hijđru? Zar se ne stidiš to što ne znaš njegovu porodicu? Što ne znaš spomenuti djecu? imena njegove djece, koliko ima od djece i koja su njegova imena. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu spominje da drugi prethodni narodi prije dolaska Muhammeda sallallahu alihi wasallam u svojim knjigama su nalazili njegov opis i poznavali su ga kao što znaju svoju djecu. Zar te nije sramota da drugi znaju Allahovog poslanika alihi sallam, da nevjernici poznaju Allahovog poslanika alihi sallam bolje od tebe? a imaš Kur'an pred sobom, imaš hadijske zbirke, imaš ljude koji govore o Allahovom poslaniku alihi salatu sam i dan i noć, ali ti mašeš glavom i govoriš ne, ne, nije to za ovo vrijeme. Zar se ne stidiš ni malo? A sutra Allahov poslanik alihi salatu wasalam neće zaboraviti ni tebe ni mene. Sutra će se zauzimati za nas, neće spomenuti nikoga drugog, neće spomenuti svoju ženu ili svoje žene, svoju djecu na sudnjem danu, kada svi ljudi, svi mi, budemo stojali i iščekivali dan obračuna, iščekivali trenutak da otpočne suđenje, kada bude nesnošljivo vruće, kada se mnogi od nas budu gušili u svome znoju zbog svojih ogromnih grijeha, pa ljudima više je bude nesnošljivo, nepodnošljivo, ne budu više mogli da stoje i da iščekuju, otići će Ademu, prvom čovjeku na zemlji, i reći, zar ne vidiš Ademe u čemu se nalazimo, zar se nećeš zauzimati za nas, zar nećeš moliti Allaha da otpočne više sa suđenjem, pa će reći, Adem, ja sam učinio grijeh, zbog kojeg me Allah istjerao iz ženneta samo da se ja danas spasim, samo da se ja danas spasim, idite nekome drugom. Tražite od nekoga drugog da se zauzima za vas. Pa će otići do Nuha, prvog vjerovjesnika poslanika na zemlji. Pa će mu reći, o Nuh, Ti si prvi Allahov poslanik, vjerovjesnik na zemlji. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš šta nas je snašlo? Zar se nećeš zauzimati kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa će Nuh reći, doista se danas Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio kako se nikada prije toga nije rasrdio i kako se nikada nakon toga neće rasrditi. Ja sam imao dovu koja se primala i ja sam je iskoristio u životu na dunjalogu. Idite nekome drugom. Idite nekome drugom nakon mene. Idite, idite Ibrahimu. Pa će otići Ibrahimu. I Ibrahim će također spomenuti nešto od svojih grijeha, pa će reći idite nekome nakon mene, pa će reći idite Musa'u, otići će Musa'u, pa će Musa također, alihi salatu sam spomenuti da je on učinio grijeh i da se on na sudnjem danu sada boji zbog tog grijeha da će ga taj grih upropastiti, priželjkivaće samo da se on spasi. Pogledajte, sve jedan vjerovjesnik i to najodabraniji vjerovjesnici i poslanici. Zatim će reći idite nekome drugom, idite Isau, pa će Isa alihi salatu wasalam reći idite nekome drugom. Neće spomenuti grije, jer kako kažu Isa alihi salatu sam nije počinio grijeha. Reći će idite nekome drugom i za mene, ja nisam dostojan toga. Pa će doći Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, da, Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, Allahovom poslaniku i reći, zar ne vidiš Allahov poslaniće? Ti si Allahov poslanik, pečat svih vjerovjesnika i poslanika. Allah ti je oprostio sve grijehe. Zar ne vidiš u čemu se nalazimo? Zar ne vidiš šta nas je snašlo? Zar se nećeš zauzimati za nas? pa će Allahov poslanik alihi salatu slam reći da, to je za mene. Ovo zauzimanje jeste moje zauzimanje. Ja ću se zauzimati. Pa će otići i pasti Allahu dželavala na srđdu i spominjati Allaha subhanahu wa ta'ala hvalama, dovama, zikrovima kako ga niko nikada do tada nije spominjao. Onoliko koliko Allah dozvoli, koliko Allah bude htio. Pa će Allah dželle vala nakon toga reći o Muhammede irfa rasek. Muhammede podigni svoju glavu. Traži što budeš tražio da će ti se. Zauzimaj, tvoje zauzimanje bit će primljeno. Nakon toga zauzima se Allahov poslanik alihi salam za svoju hatiđu, za ajšu, za umu selemu ili nekoga drugog, za Fatimu, za Zeynebu, svoje kćeri, za Ibrahima, svoje sinove Abdullaha Kasima, ne, već će reći ummeti, ummeti, ummeti, ummeti, moj narod, moji sljedbenici, moj narod, moji sljedbenici, zauzima se za mene i tebe. Jesmo li doista mi njegovi sljedbenici? Koliko ga slijedimo? Kako da ga bolan slijedimo, uopće ga ne znamo. Kako da ga slijedimo, uopće ga ne znamo. Zar nije sramota? da neko zatraži od nas pet minuta samo da pričamo o Allahovom poslaniku, alihi salatu salam, kako je izgledao, kako je živio, kako je sjedio, kako je hodao, kako je jeo, kako je pio, kako je spavao, kako je klanjao, subhanallah, ne znamo ni kako je klanjao. Na pojedinim mjestima govore tako i tako i nema drugog načina kako se klanja. Moramo klanjati tako zvanično i nema druge. Točim kada dođeš sa hadisima Allahovog poslanika alihi salatu slam, dosta detalja razlikuje se. Nema toga kako se klanja da je tako klanjao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Pa nismo naučili ni onaj najbitniji ibadet, namaz kojeg obavljamo danas pet puta, kojeg moramo obavljati danas pet puta da bismo bili u islamu, nismo ga naučili obavljati kako ga je obavljao Allahu poslanik alihi salatu wasalam. Pa dokle se više sramotiti? Dokle se više razlikovati od Allahovog poslanika alihi salatu wasalam? A pogledajte koliko je žrtvu za vrijeme svoga života podnio za nas i također neće nas zaboraviti na sudnjem danu. Pred svoju smrt rekao je vaditu lav anni raeitu ihvani au laqitu ihvani. Volio sam da sam se sreo sa svojom braćom, da sam vidio svoju braću. Pa su ashabi upitali Allaho poslaniče, zar mi nismo tvoja braća? Pa je rekao ne, vi ste moji drugovi, vi ste moji ashabi, Moja su braća oni koji će doći nakon mene. Nisu me vidjeli, a povjerovali su u mene. Nisu me vidjeli, a povjerovali su u mene. Allahu poslanik alihi salacom govori o nama i govori o drugim vjernicima muslimanima koji vjeruju u njega, ali čvrsto vjeruju u njega. Ja sramote da nas vidi Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Kako izgledamo, kako se ponašamo, koga slijedimo. Da li slijedimo njega, i objavu s kojom je on došao ili slijedimo tuđe običaje. A rekao je men tešebbehe bi qavmin fehuva minhum. Onaj koji bude slijedio neki narod, ko se poistovjeti s nekim narodom, on je od njih. Onaj koji se poistovjeti s nevjerničkim narodom, on je od njih. Zato Allaha Jalla wa'ala molimo da nam omili govor o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Da svo naše vrijeme ispuni govorom o njemu Allahu Jalla Vala jednom jedinom koji nema sudruga i o njegovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam da oni koje najviše poznajemo budu Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam da svoga gospodara upoznamo kroz njegova imena i uzvišena svojstva i da upoznamo njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam, da se upoznamo s njegovim ponašanjem, njegovim moralom, njegovim karakterom. Moral, ahlak, ponašanje, uljepšao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam. Ahlak, moral, nije bio tako lijep, sve do dolaska Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pa nije moral ahlak uljepšao Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, već je Muhammed uljepšao moral ahlak. Tek tada, sa dolaskom Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ahlak je dobio pravo značenje. Moral, karakter dobili su pravo značenje. Zato iz emisije u emisiju govorimo o Allahovom poslaniku alaihi salatu wa sallam. Govorimo o njegovom ponašanju, obhođenju upoznajemo se s raznim situacijama iz njegovog života, kako, na koji način se ponašao u tim situacijama. A rekli smo na početku i nemojmo nikada zaboraviti, to je kada bismo samo iz svih ovih emisija zapamtili to pravilo, okoristili bismo se, zapamtili i radili po njemu. To bi bila velika korist. Allaho poslanik sallallahu alihi vseleme, mašta mu bilo rečeno, urađeno pred njim, zatraženo od njega da on kaže ili da postupi, poslanik sallallahu alaihi wasallam je uvijek gledao da popravi situaciju, da okoristi prisutne. Pa nastojimo i mi biti takvi. Ma šta se uradilo pred nama, ma šta se kazalo pred nama, riječi se neke rekle ispred nas, u našem prisustvu, zatraženo od nas da progovorimo, Gledajmo da uvijek koristimo ljude. Gledajmo da uvijek popravimo situaciju koja se desila, koja se desila pred nama, a ni u kom slučaju da inat proradi u nama. Inat ništa ne rješava, već blagost, strpljenje zasigurno je li popravljaju oko sebe sve. Kao što je rekao Allahov poslanik alihi salatu sam, doista blagost neće se naći ni pri čemu, a da to neće uljepšati i ništa neće biti jeli, sustegnuto blagosti, neće blagost biti odvojena malo čemu se radilo, a da to neće biti ružno, da to neće jeli, postati ružno. Pa zasigurno blagost uljepšava sve. Sa blagošću, sa strpljenjem, s lijepim korisnim riječima, blagim riječima, zasigurno okorištavamo sve oko nas. Kako se Allaho poslanik sallallahu alihi wasallam obhodio prema grešnicima, prema ljudima koji su činili greške pred njim, čak prema njegovima sahabima koji su bili i učeni, pa se obhodio kako se obhodio također prema ljudima koji su bili neuki, koji nisu sjedili kod njega u njegovoj halki kada bi govorio, podučavao Allahovoj objavi, Allahovoj riječi, kako se obhodio prema djeci koja nisu znala prema ženama, prema starima i slično, kako se obhodio prema svima njima kada bi pogriješili. Složit ćemo se, ovo je najsveobuhvatnija skupina. Sveobuhvatna skupina, svi mi ulazimo, najviše je grešnika, maltene, svi smo mi grešnici, ali tako, jer rekao je poslanik sallallahu alaihi wasallam, kullu beni adam hatta, wa hayru l-hatta'ine tawabun, svi ljudi griješe, a najbolji grešnici jesu oni koji se kaju. Pa upoznajmo se s metodama Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako je ispravljao greške kod spomenutih, svih spomenutih skupina kako bismo i mi prije svega ispravili svoje greške, očistili svoju kuću, svoje mahane, koliko smo mogućnosti odstranili, svoju avliju očistili, zatim čistili tuđe avlije, odnosno ispravljali greške ispravljali greške kod drugih. Pa jedna od metoda Allahovog poslanika sallallahu alihi wasallam u ispravljanju grešaka jeste i kada bi neko pogriješio prema nekome, kada bi jedan pogriješio prema drugom, učinio grešku nešto nažao drugom, poslanik sallallahu alihi wasallam bi spominjao vrijednost tog drugog. Prvom koji je učinio grešku spominjao bi vrijednost tog drugog, da vidi dakle prema kome je pogriješio. A Allahu pripada najuzvišeniji primjer. Rekao je poslanik sallallahu alihi wasallame za Allaha dželavala i za grijehe koji se čine prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Rekao je, ne gledaj u veličinu grijeha kojeg činiš, već gledaj u veličinu onoga prema kome griješiš. Ne gledaj u veličinu grijeha. Mnogi ljudi kažu, hać sitno je ovo, mali ovo grije, nije to bitno, Allah će oprostiti. Ne gledaj u veličinu grijeha, je li on mali ili veliki, već gledaj u veličinu onoga prema kome griješiš. Pogledaj u opise Allaha Jalla Vala, u veličinu Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, pogledaj u svoju sićušnost, svoju prezrenost, svoju poniženost, zar tebi doliko je da griješiš prema Allahu subhanahu wa ta'ala koji je uzvišeni, koji je svemoćni, koji je svemogući, koji je sveznajući, koji je najmilostivi Zar da grišiš prema njemu? Allahu pripada najuzvišeni primjer. Isto tako, na dunjaluku prema ljudima, kada se pogriši prema nekome, da bismo odstupili od te greške, da bismo se povukli i nikada više ne učinili grešku prema dotičnoj osobi, trebamo se upoznati s vrijednošću te osobe. Pa Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam, kada bi jedan ashab, njegov drug, pogriješio prema drugom, poslanik sallallahu alihi wa ala alihi wasallam govorio bi o vrijednosti tog drugog ashaba. Pa se spomni u hadisu. Ebu Darda radi Allahu talan pripovijeda da su se Ebu Bekr i Omer sporečkali. Da su se posvađali. I Omer se toliko naljutio da je otišao od Ebu Bekra. Otišao u svojoj kući, a Ebu Bekr je krenuo za njim, tražeći halala, tražeći da mu Omer oprosti. Međutim, Omer uopće se nije okretao, osvrt, osvrtao prema Ebu Bekru. Toliko se naljutio da je pred Ebu Bekrom zalupio kućna vrata. I Ebu Bekr, radi Allahu talan, vidi da nema upliva kod Omera, da Omer neće da mu oprosti, neće da ga sasluša, kome se obratio? Allahom poslaniku, alaihi salatu wasalam. Vratio se poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasalame, spomenuo mu slučaj njega i Omera. Čak se u pojedinim citatima spominje da je pao na koljena pred Allahom poslanikom, alaihi salatu wasalam, počeo da plače, spominjući kako se sporečkao, kako se posvađao sa Omerom, pa mu Omer nije htio oprostiti, nije htio halaliti. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam je pozvao Omera i u prisustvu Omera i drugih ashaba govorio o veličini Ebu Bekra, govorio o vrijednosti Ebu Bekra, a poznato nam je i u drugim brojnim hadisima Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam je govorio o Ebu Bekru. Pa poznati hadis kod imama Ahmeda u njegovom musnedu, čiji valorizatori, oni koji su ocjenjivali hadise musneda imama Ahmeda, kažu da je hadis vjerodostojeno, pa se spomnio u tom hadisu kada bi se na jedan tas vage stavila vjera Ebu Bekra, iman Ebu Bekra, a na drugi tas vage stavio iman cijelog ummeta, svih sljedbenika Allahovog poslanika, alihi salavcom, od Ebu Bekra do sudnjega dana. Dakle, svih ljudi Mimo Ebu Bekra prevagnuo bi iman, prevagnula bi vjera Ebu Bekra. Radi Allahu tel, na ovom drugom tasu je i Omer, njegova vjera, Osman, Ali i drugi ashabi veliki. Zatim cijeli umet, svi sljedbenici do sudnjega dana. Subhanallah, to je bio poseban čovjek. Zato kažu učenjaci Islama, naša ulema, da najbolji čovjek nakon vjerovjesnika i poslanika jeste Ebu Bekr, najbolji čovjek nakon poslanika i vjerovjesnika, svih poslanika, prije svega Muhammeda sallallahu alaihi vseleme, zatim ostalih vjerovjesnika, Ibrahima, Musa, Isa, Nuha i ostalih vjerovjesnika i poslanika, kada se izredaju svi poslanici i vjerovjesci, nakon njih dolazi prvi Ebu Bekr, ne Omer, ne Osman, ne Alija, ne neko drugi, ne Ebu Hureyre, ne Ebu Bekr, radijallahu ta'ala. Pa ovdje poslanik alaihi sallatu sallam u ovom hadisu Ebu Darda' u prisustvu Omera i drugih ashaba govori o posebnosti Ebu Bekra. Pa kaže, hoćete li ostaviti na miru moga druga? Ili hoćete li ostaviti na miru moje ashabe? Hoćete li ostaviti na miru moje ashabe? Kad sam rekao, Ja sam poslanik svima vama, vi ste rekli tada na početku Islama, kada sam rekao ja sam poslanik svima vama, vi ste rekli lažeš, a Ebu Bekri je rekao jesi Allahov poslaniče. Istinu si rekao, prihvatam te za Allahovog poslanika. Kada, se, kada sam tražio da me pomognete svojim imetkom, nikome nije pomogao svojim imetkom do Ebu Bekra. Hoćete li ostaviti na miru moga druga? Dakle, govorio o njegovoj veličini, da je Ebu Bekr radijallahu talan prvi prihvatio islam, da je Ebu Bekr radijallahu talan prvi pomogao islam, širenje islama, e, nove muslimane sa svojim imetkom. Drugi su se sustezali, drugi su borili se protiv Allahovog poslanika, alihi salocama, kam li da su ga pomagali? To dakle ukazuje na posebnost Ebu Bekra, pa nije dakle isto pogriješiti, učiniti greško prema takvoj veličini. Ne gledaj u grijeh kojeg činiš, već gledaj prema u onoga prema kome, prema kome griješiš. Ebu Bekr radijallahu ta'ala nimalo se nije dvoumio u primanju Islama. Nimalo se nije dvoumio odmah kada ga je pozvao Allahov poslanika alihi salacom da prihvati Islam. Prihvatio je. Subhanallah i sutradan odmah Ebu Bekr radijallahu ta'ala dolazi sa šestericom. Pozvao je druge u Islam. Šestericu je pozvao u Islam. Prihvatili su Islam i ta šesterica su od onih kojima je obećan džennet još na dunjaluku, koji će biti stanovnici dženneta obećan, obradovani su džennetom još na dunjaluku. Subhanallah, pogledajmo, to je za ibreta, to je za pouke. Prvi dan prima islam, drugi dan dolazi sa šestericom mnogih muslimana. Koliko i koliko mi slušamo predavanja, slušamo obraćanja, slušamo džume, hutbe i ostalo, koliko godina ostarli smo u islamu, koga smo pozvali u islamu? Kome smo govorili o islamu? Koga smo podučili islamskim propisima? Ebu Bekr radijallahu talam prvi dan prima islam, drugi dan dolazi sa šestericom. Također, poznato je da je Ebu Bekr radijallahu talam mnogo udjeljivao na Allahovom putu, pa jedne prilike dolazi Omer radijallahu talan i donosi pola svoga imetka. Pola svoga imetka. Kaže, pita ga Allahov poslanika alaihi sallam, šta si ostavio? Kaže, ostavio sam Allahov poslaniče ovoliko isto kod kući. Ostavio sam pola imetka kod kući. Nakon njega dolazi Ebu Bekr. Nakon njega dolazi Ebu Bekr radijallahu talan i donosi sav svoj imetak. Kaže Ebu Bekre šta si ostavio kod kuće svojim ukućanima? Kaže ostavio sam čvrstu vjeru, pouzdanje u Allaha i njegovog poslanika. Ostavio sam čvrstu vjeru u Allaha i njegovog poslanika. Oni znaju da ono što im dolazi od Allaha i njegovog poslanika da je to najbolje. Oni su ubijeđeni u Allahovu obskrbu na faku od Allaha subhanahu wa ta'ala i ona će, im, ona će im doći. Zato, dakle, poslanik sallallahu alihi wa alihi vseleme, onome koji bi pogriješio, pojašnjavao bi vrijednost drugoga prema kome bi on griješio. I na takav način, dakle, čovjek se poslije sustegne kada zna za dobro te druge osobe koju je, koja je ta osoba učinila za islam, učinila za muslimane, a pogotovo u ovom hadisu se jeli spominje da je Omer radijallahu talan bio kriv. Kasnije, dakle, spominje se da je Omer radijallahu talan taj koji je pogriješio i počesto, dakle, zna se tako i desiti da onaj koji pogriješi, on se malo, jeli, uzdigne ljuti i slično. Kada se sagledaju sve činjenice, onda se, jeli, vidi i sazna se ko je doista bio u pravu, a ko je doista bio u kriju. Dakle, Onaj koji želi da griješi, neka se dobro upozna sa osobom, sa dakle drugom stranom prema kome griješi. I onaj koji želi dakle da odstupi od svoje greške, trebao bi dakle ukoliko je iskren, ukoliko doista želi da se ostavi grijeha, kada se sazna sa veličinom, kada se upozna sa veličinom osobe prema kojoj griješi, nadati se ako Bog da da će ostaviti ostaviti tu grešku. Ako Bog da uz Allahovu dozvolu nastavićemo govoriti, i u našoj narodnoj emisiji o metodama Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, govoriti također o njemu, situacijama u kojima se nalazio, kako bismo ga što je god moguće više upoznali, nakon toga voljeli i nakon toga što dosljednije slijedili.